mektup İlel Hace Muhammed Sıddik Hoca Muhammed Sıddik Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani fadileti şehri Ramazan Ramazan-ı Şerif'in fazileti ve üstünlüğünü beyan hakkında ve beyan-ı münasebeti lil Kur'an-ı Mecid Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan münasebet ve alakası nedir? Ve ma yunasibuhu e, bu minvalde bir takım meseleleri konuşacağım diyor. Ramazan-ı Şerif'in faziletini bir de benden dinleyin diyor. Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan alaka ve münasebeti nedir? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'i niçin Ramazan'da ve bahusuz Kadir Gecesi'nde inzale teşebbüs eyledi? nedir bu işin sırrı hikmeti? Ve dolayısıyla Ramazan'ın fazileti nereden kaynaklanıyor? Bunu beyan edeceğim diyor. Bismihi Subhanehu Cenab-ı Hak Celle Celal'ın ismiyle başlarım. İlem bilesin ki enne şe'nel kelam Cenab-ı Hak Celle Celal'ın kelam sıfatı var ya Mevlana hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatları var. Mevla'nın söylemesi, Mevla'nın konuşması kendince. İşte o Mevla'nın kelam sıfatı var ya, şe'ni, kelam şe'ni, ellezi kelam şe'ni ki huve o min cümleti şunat-ı zatiyeti. Cenab-ı Celle Celaluhu'nun şunat-ı zatiyesi cümlesindendir. Yani sultan demek istiyor ki, şimdi Cenab-ı Celle Celaluhu'nun şunatı vardır, Mevla'nın sıfatı vardır. Diyelim şu an bu fakir konuşuyor değil mi? Şimdi konuşmanın burada iki efendim e, yönü vardır. Bir, dışarıya akseden bir yönü vardır. Bir de içimde bulunan bir yönü vardır. Ben konuşmasam da, ben konuşmasam da benim içimdeki konuşma kabiliyeti bu şeyindir. Ne zaman ki iç, içteki o kabiliyet dışarıya sızma, dışarıya aksetme durumuna geliyor, bu sıfat oluyor. Cenab-ı Celle Celaluhu şu unatta iken sıfattan, efalden, şundan bundan hiçbir haber yok idi. Mevla ne zaman ki şu unatını dışarıya tabirin bağışlayın sızdırmaya başladı, sıfatı ortaya çıktı. Şimdi kelam sıfatı, Mevla'nın sıfatı e, ne oluyor? Öz zatı pâki subhaneye has olan şu unattandır. Daha camiun li cemil kemalat-i zatiyeti ve şuunat-i sıfatiyeti Cenab-ı Hak Celle Cel öz zatına has ne kadar güzellikler var ise, Mevla'nın öz zatında ne kadar mükemmellikler bulunuyorsa, bu kelam efendim yani şeklinde bunlar var. Bir, bir de sıfat şuunatı diyor. Mevla'nın sıfatların bir tarafı Mevla'nın öz zatına bakar. Bir tarafı bu aleme bakar. Affedersiniz Mevla'nın misli yoktur ama misali vardır. İmam Rabbani buyuruyor. Mevla ile alakalı bazı hakikatleri izah ederken bazı misallerden imdad alıyoruz. Diyelim ki bir elma. Elmanın şimdi kabuğunun bir dışarıya bakan tarafı vardır. Bir de içeriye, o yenen tarafa bakan bir tarafı vardır. Dışarıya bakan tarafı gene içten yani dışarıya sızma gösteriyor. Ama bir tarafı da ne oluyor? Mevla'nın e, elmanın yenen tarafına bakıyor o kabuk. La teşbih ve la temsil. Mevla'nın şimdi sıfatlarının da bir öz zatı paki subhaniye, şuuna da bakan tarafı vardır, bir de bu tarafa yani dış dünyaya bakan tarafı vardır. Mevla'nın kelam sıfatı da böyle. Yani hem Mevla'nın özünde ve öz zatı paki subhaniyede bulunan bütün güzellikler orada mevcuttur. Hem de peki o şuuna dışarıya sızmaya başladığı zaman sahip olduğu güzellikler de kelam sıfatında vardır. El-Hak yani doğru olan da budur. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kelam sıfatıyla, diyelim o kelam sıfatı neyle tezahür etmiştir? İşte Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim bir yönüyle Mevla'ya bakıyor, bir yönüyle bize bakıyor. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sahip olmuş olduğu bütün güzellikler nedir? Kur'an'da Mevla tarafından dile getirilmiştir. Hazreti Ayşe Validemiz ne buyuruyor? Mevla ile konuşmak isteyen Kur'an okusun buyuruyor. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu mevcudatı üç dairede mütala eder. Bir his ve vehim mertebesi vardır. Peki hayali en alem dairesi bir nefsül emir. Yani o, o dairede biz bulunuyoruz. Evet. Bir de nefsül emir peki dairesi vardır. Orada Mevla'nın dostu fena bil fillah beka billah ile müşerref olmuş olan Mevla'nın dostu var. Peki Enbiya-i var, diğer ruhaniler var ve üst kısmında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem var ama en üstünde ise Kur'an-ı Kerim var. Bir de hariç mertebesi vardır. Özzat-ı Pâki Subhan'ın varlığın mevzu bahis olmuş olduğu bir dairedir. Şimdi İmam Rabbani diyor ki, ikinci daire, nefs-i emir mertebesinin en üstünde Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim, kıraat-ı hasebiyle bir ayağı bizim tarafta, yani e, e, Eylullah'ın bulunmuş olduğu Resul-i Ekrem sallallahu bulunmuş olduğu dairede, öbür ayağı ise öz Zat-ı Pâki Sübhane'de. Bak bir taraftan bu aleme bakıyor Kur'an, öbür taraftan Cenab-ı Hak Celle Celal öz Zat'a bakıyor. Hem şu unatı dile getiriyor, hem şu unatın kemalatını havi kelamullah, hem de peki sıfatınların peki sahip olmuş olduğu kemalatı ihtiva ediyor. Kema zikre fil ulûmü sabikati daha önceki ilimlerde derslerde bu, bu konuşuldu diyor. Şimdi ve şerru ramadanil mübarek bu mübarek Ramazan ayı var ya camion ihtiva ediyor. Li cemil hayrati vel berekati ne kadar hayırlar var ise ne kadar bereketler var ise Ramazan ayı hepsinin mündemiştir. Ramazan-ı Şerif de hepsi münderiştir. Hepsi Ramazan-ı Şerif'in içerisinde mevcuttur. Ve küllü hayrin ve bereketin ne kadar hayır, ne kadar bereket peki, hatır hayalinize gelen, gelmeyen ne kadar var ise hepsi فَهُوَ مُفَادٌ مِنْ حَدَةِ الزَّاتِ تَعَالَتْ وَتَكَدَّسَتْ Bunların alayı, hepsi, cemisi Öz-Zat-ı Pâk-ı Subhaniye'den sızıyor dışarıya. Ve neticetü şubunati subhanehu. Bunlar hepsi, hepsi peki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öz Zat-ı Pâk-ı Subhaniyesine has olan şuna, işte o elma misalini belki hatırlayın. Yani elmanın kabuğunda, elmanın içinin de tadı vardır değil mi? Var ya, niye? Kabuğun iç tarafı çünkü içe bakıyor. Ama dışarıdan baktığın zaman zannedersin ki elmanın peki dışı aynı içi gibi değil. Evlenin de sıfatlarının böyle yani iki hali vardır. Bir öz zata bakan tarafı var, bir dışarıya bakan tarafı var. Aha şu an konuşuyorum, konuşmam, ses ve salta, lafza büründüğü zaman o size hitap ediyor. Bir de içimde, bende mevcut bulunan bir tarafı vardır sıfatın. La teşbih ve la temsil, Mevla'nın sıfatlarına böyle bir hususiyeti vardır. Ve küllü şerrin ve naksin, ne kadar kötülükler var ise, ne kadar çirkin ve nahoş şeyler var ise, ki zahara fi asatil vücud, şu kainatta ne görüyorsanız, ne kadar yaramazlıklar, ondan sonra çirkinlikler söz konusu oluyorsa فَمَنْ شَعُهُ Bunların alayının kaynağı da اَزَّاتُ الْحَادِسَةُ وَالصِّفَاتُ الْمُسْتَعْدَسَةُ Yani bunlar senden kaynaklanıyor. Bunlar peki sonradan zuhur etmiş olan sıfatlardan kaynaklanıyor. İmam Rabbani uzun bir mektubunun bir yerinde diyor ki aslında burası son derece mühimdir. Son derece mühimdir. İstiyoruz ki bizim dayamızda adem var, yokluk var. Yokluk nereden geldi? Numarabbani buyuruyor ki bize sırrın, Evla'nın sıfatlarının bir Cenab-ı Hakk'ın öz zatına, peki nefşunatına bakan tarafı vardır. Peki orada hudüs mudüs yok ama sıfatların bir de hani o elmanın kabuğunun dışa yansıyan tarafı vardı ya dışa bakan tarafı. Ha sıfatların bir de bu aleme bakan tarafı vardır. İşte o sıfatların aleme bakan yerinden yerden bir hudüs kokusu geliyor. Sonradan olmuşluk kokusu geliyor. İşte Adem diyor oradan patlak veriyor diyor sultan. Orası, orası ne zaman bir varlığın vücuduna sebebiyet veriyor, orası işte efendim zem, işte bu naks, şer vesaire ondan sonra zuhur ediyor, patlak veriyor. مَا نَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Peki iyilik namına sana ne geliyorsa iyilik namına vücudun peki bunlar tevabiyi yani varlığı bitirmiş olduğu iyilikler peki bunlar peki sana geliyorsa bunlar teminallah bunlar Mevla'dan geliyor. Ey ve ma esabeke min seyyiyetin sana peki ne kötülük geliyorsa temin nefsik e, o da senin nefsinden kaynaklanıyor. Peki her türlü hayır berekatın kaynağı Mevla'nın Mevla'nın vücut tarafı diyelim, varlık tarafı. Peki kainatta kötülük ne oluyorsa bunlar da peki o kainata bakan, sana baka, sana bana bakan peki sıfatlardan patlak veriyor. Orada yokluk var. Yokluğun da peki yani sebebiyet verdiği şey her türlü kötülük vesaire. Bu ayet-i kerime nassun katiyun anlattığımız davayı izahda çok çok mükemmel bir e, ayettir. İzalik. Ve cemil hayrat ihadeşşeri. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'in bütün hayırları ve berekatihi Ramazan-ı Şerif'ten ne oluyorsa bunların tamamı neticesi zalikel kemalat-ı zahiyeti. Cenab-ı Hak Celle Celal'in öz zatından peki siz anlar bunlar. Öz zatı Fatih Sübhaniye'nin sahip olmuş olduğu bütün kemalatın hulasası, özeti, belki usaresi Ramazan-ı Şerif'tir. Cemil hayrati, hâde şehri ve berekâtihi, neticede tilkel kemâlâti zâtiyeti, elleti istecma'at fî, şe'nil kelâmi, Allah Celle Celal öz zatına ait ne kadar güzellikler var ise, Mevla'da bahis mevzu olan bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar mükemmellikler var ise, Bunların alayı da tamamı da Cenab-ı Hakk'ın kelam şeklinde mevcuttur. Bak ne oldu? Ne oldu? Kelam sıfatı değil ha. Kelam sıfatı değil ha. Kelam şekli. Hani elmanın diyelim işte affedersiniz yenen o öz kısmı var ya ha orası. Şimdi o kelam şeklinin ihtiva etmiş olduğu bütün bereketler ne oluyor? Ramazan-ı Şerif'te efendim e, zuhur ediyor. Vel Kur'an'ın mecid. Şimdi Kur'an-ı Kerim var ya, Kur'an-ı Kerim nereye koyacağız? İşte vel Kur'an'ın mecid. O şerefli olan Kur'an-ı Kerim var ya, hasilu temami hakikati zalike şe'nil cami'i. Mevla'nın bütün kemalatını, Allah'ın bütün güzelliklerini, peki ki Mevla söylemeseydi biz nereden bilecektik o güzellikleri? Ha, Mevla'nın bütün güzelliklerinden haber veren, o Mevla'nın kelam şeklinin tamamını Allah Celle Celaluhu Kur'an'la peki bizim önümüze koymuştur. Yani kelam şekli, kelam şekli, kelam şekli orası kaynak. Kelam şekli peki Ramazan-ı Şerif'te peki e, zuhur ediyor. Şimdi لَعَزَ الشَّهْرِ mübareki bu mübarek ayın Ramazan-ı Şerif'in münasebetun taammetun lil Kur'an-ı Mecid. Kur'an-ı Kerim'le doğrudan bir alakalı ilişkisi vardır. Velâde şerril mübarekin Ramazan-ı Şerif'in vardır münasebetun taammetun lil Kur'an-ı Mecid. Kur'an-ı Kerim'le kelam şeklini neyi ortaya koydu veya kelam şeklinin ihtiva etmiş olduğu bütün kemalat Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Peki Kur'an nerede gelmeye başlıyor? Ramazan-ı Şerif'te gelmeye başlıyor. Öyleyse, öyleyse yani matematik ve geometri tabirle söyleyecek olsak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şeklime Ramazan-ı Şerif'i mahal yaptı. Min cildi kendil Kur'an cami'an li cemil kemalati. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bütün kemalatını ihtiva ediyor. وهذا الشر Ramazan-ı Şerif li cemil hayril hayrat bütün efendim hayırları ihtiva ediyor. Elleti hiye nettaici tilkel kemalat kelam ve semeratuha, Mevla'nın kelam şeklinde hmm, ne kadar kemalat var ise, alayı Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'deki peki bütün kemalat nerede zuhura geliyor, inkişaf ediyor? Ramazan-ı Şerif'te. İşte şurada okunan mukabele veya okunan bir aşşerifin gelmiş olduğu kaynaklar bunlar. Mevlana Her Risalesi'nde buyuruyor ki, Kur'an dinlenirken böyle dinlenmesi lazım. İmam Fahreddin Razi Fatiha tefsirin 236 sayfa yazmıştır. Ve buyuruyor ki 236 sayfalık o tefsirinde e, ki İmam Rabbani'den de yani e, bir ek alarak söyleyelim. İmam Rabbani buyuruyor Kur'an-ı Kerim kendisinden önceki bütün ilahi kitapların ilimlerini ihtiva etmiştir. Yani diyelim onların ilimleri 99 ise Kur'an-ı Kerim 100'dür. 100'ün içerisinde 99 da vardır. Aynı şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kendinden önceki 223.999 enbiyanın ilmi iro, irfanını ihtiva etmiştir. Bir de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir artı daha, bir adım daha önde olma vasiyeti vardır. Razi buyur ki rahimallahu teala, bütün peki ilahi kitapların ilimleri Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim'deki ilimlerin tamamı Fatiha'dan demiştir buyuruyor. Ve ben bu efendim Fatiha'da, Fatiha'da 11 mesele var dediğim zaman alimler bana güldü diyor. Bunu ispat için bu tefsiri diyor yazmaya şuru ettim, giriştim diyor. Ve başında bir hesap yapıyor, sadece Fatiha'nın 7 ayetinde 10 bin mesele yok, 1 milyon mesele var. Mine İmam-ı Şahrani de Minen-i Kübra'sında Üstad Ali Yürkavas anlatıyor. Ondan nakle Ali Yürkavas yattı kalktı ilim sahibi olandır. Yani öyle bizim gibi kitap, kitap kalem eli tutmadı. Mevla böyle yaptı. Bazen de Allah böyle yapar. Aliül Havas buyuruyor ki bütün enbiyanın, bütün teki geçmiş kitapların ilimleri Kur'an'da mindemiştir. Kur'an'da mevcut bütün teki ahkam, ne var ise A'dan Z'ye hepsi Fatiha'da mindemiştir. Bu fakir, bu fakir Fatiha'daki bütün ilimlerin Besmele'de olduğunu iddia ediyor diyor. Bir Bismillahirrahmanirrahim'de bunlar vardır diyor. Dahasını söylüyor, bütün Kur'an mahkamı benim altındaki noktada da vardır. Dahasını okumak ister İsmail Hakkı Bursevi'nin meslevi şerhine baksın. Ve İmam Fahreddin Razi diyor ki aşı şerif okumaya veya Kur'an okumaya başlarken diyor nasıl başlayacaksınız? Eğer orasını biz esas alırsak bugün dünyada bilmem yani efendiyi tenzih ederim ama bugün dünyada acaba Razin anlattığı gibi Eûz Besmele var mı? Benim çok şüphem var. Eûz'ye e, girmeden peki kıraat okuyan insan, Kur'an okuyan insan hangi haleti ruhiyeyi hazırlayacak? Onu anlatıyor. Tamam mı? Tamam diyor. Çekti mi bes Eûzü'yü. Ha. Besmele'ye geçmeden diyor şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu esasatı diyor. Dikkat et. Ondan sonra tam demine geldiği zaman Bismillahirrahmanirrahim. Eğer orasını esas alırsak Eûzü Besmele dahi dünyadan gitmiştir. Bu Kur'an işte ne oluyor? Ramazan-ı Şerif'in peki bir yerde efendim yani eee sahanı oluyor veya Ramazan-ı Şerif'in oturmuş olduğu bereketin kaynağı oluyor. Evet. Ve hazi münasebetu Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan bu alakası var ya kânet bahiseten ala nüzülü Kur'an-ı fiyade şehrin Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'te nüzul etmesine, gelmesine sebep olmuştur. Niye Allahu Teala başka bir ayı Kur'an-ı Kerim'in gelişine sahne yapmadı, zemin yapmadı da Ramazan-ı Şerif'i? Ramazan'ın Kur'an'la hususi bir alakası vardır. Kallahu Teala şehru Ramazan'ellezî unzile fîl Kur'an. Peki Mevla ne buyuruyor? Ramazan ayı ki onun kadir ve kıymeti nereden geliyor? Çünkü o ayda Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Kur'an'da bulunan bütün kemalat Cenab-ı Hakk'ın kelam şeklinde mevcuttur. Yani Allahu Teala şöyle o kelam şekli şöyle bir patlıyor değil mi? Volkan gibi haydi Kur'an'a. Kur'an ondan sonra taşacak, Ramazan'da taşıyor. وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ Şimdi daha icmale gidiyor. Ve Kadir Gecesi fiyade şehri. Ramazan-ı Şerif'teki Kadir Gecesi hulasetu hâde temeri ve zubteduhum. İşte Ramazan-ı Şerif, şimdi kelam şekli demek ki ne oldu? Ee, Kur'an'a taştı diyelim. Kur'an taştı Ramazan-ı Şerif'e. Peki Ramazan-ı Şerif'inde peki Ramazan-ı Şerif'inde asıl nirengi noktası ve zamanı zemini Leyle-i Kadir. فَهُوَ بِمَزِدِ lubbi Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in özü, üsaresi. وَهَذَا şerru Ramazan ise bir menzili kışriyi. Kadir gecesinin kabul mesabesindedir. Hemen merre aleyha ve şehru. Kim Ramazan'a kavuşursa, o mütelebbisun bil cemiyeti, huzuru daimisi var ise, kalbinde Mevla ile beraberlik var ise, وَصَرَ مَحْزُوزًا مِنْ خَيْرَاتِهِ Peki Ramazan-ı Şerif'in de bu bereketlerinden eğer hissemend olursa, hisseyyab olursa o bereketi yekûnü muvaffakan li cemîli tamâmi senetin. Bütün yıl Mevla ile beraber geçmiş demektir. Onun Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yla bir beraberliği vardır. Ve yefûz bil hayrat vel berekat. peki fiha yılın tamamında Cenab-ı Hak Celle Celle feyzi berekatını bu insan efendim ile elde eder. Vaffakın Allah Subhanahu lil hayrat vel berekat fi misli hâzeş şehril mübarek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu mübarek ayda, ayın sahip olmuş olduğu her türlü hayır ve berekattan bizleri mahrum eylemesin, buna muvaffak kılsın. وَرَزَكَنَ اللّٰهُ وَرَزَكَنَ النَّصِيبَ الْعَظَمِ Azami derecede, azami derecede bu aydan ve bereketinden istifade bizleri muvaffak eylesin. Bundan sonra diyor ki İmam Rabbani bu mektubun işte yarısına yakın kısım burada kalsın. Şimdi hurmadan bahsediyor. hurmada da işte diyor bu bereket vardır diyor. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hurmayla iftar edin diyor. Hurma deyip geçme. Hurmanın kilosu 10 milyon değildir. Hurmanın efendim değil kilosu tanesi bile 10 milyon yapmaz. Çok çok daha yukarı. Niye? Niye? Onda da bir camiiyet var. Onda da bir camiiyet var. Onda da muazzam Cenab-ı Hakk'ın kemalatını ihtiva etmek vardır. Resul-i Ekrem'in hurmayla iftar edin tek hadisi nerelere vurdu? Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu muvaffakinden ve razı olmuş olduğu kullardan eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب اختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم تركنون وزلفا الفساد سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والطيبين الطاهرين لهم بإحسان اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت العليم اللهم اجعلنا نبيا الله تعالى عليه وسلم مما هو أهله اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا طريقتنا الآج علي بن خالد بن الصحابي قدس الله اسرارهما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفجرة والمنحدين اللهم اشكر الظالمين الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم اكثر لنا من الاخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الاهلية والرامة وحسن الختمة الفناء والبقاء نتمين ونسألك اللهم في الدارين توفنا المسلمين والحقنا صالحين واحشنا مع النبيين والنبيين والصديقين والآل والصالحين برحمتك يا راهم سبحانك يا من لا يشغله السمن عن شان عن شان ويا من لا تغلقه المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاء الملحين اذقنا برد عفوك وعلاوة رحمتك اذقنا برد عفوك وعلاوة رحمتك اذقنا برد عفوك وعلاوة رحمتك اللهم أعنا على ذكرك وعبادتك اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك اللهم وجه وجاه قلوبنا إلى جناب عزتك اللهم ايقظ قلوبنا إلى جمالك وجلالك اللهم املأ قلوبنا بعشقك ومحبة عاطفتك ومهابتك اللهم اسعدنا بلقائك ولقائك ومشان جمالك في دار رضوانك في جوار حبك بجهان نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أنك يا الله يا الله يا الله رضينا بالله ربنا وبالإسلام وبمحمد صلى الله تعالى aleyhi ve sellem Resul. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Okunan hatmi şerifleri ve diğer süveri celilleri, revat şerifeleri dergah hacetine kabul eyle Ya Rabbi. Hasıl olan ücruna mütenahi evvela ve bizzat, hace-i kainat şefaat, Hazreti Muhammed Mustafa Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri mübarek mücellenmiş şefaat ruhi paki tayyibelerine saniyen cemi peygamberane izram ve Resulü fikam aleyhimus salavatil melikil mennan efendilerimiz erbab hüseylerine salisen cemi ashab-ı kiram debil ihtiram erbab tayyibelerine revahine ve hasıta sevgili efendim diğer turuk ailesinin meşayih ve müntesibinin ervahine müştehidin kurratullah var ve bir cümle hamile-i Kur'an ervahine. Analarımızdan, babalarımızdan, akraba tarikatımızdan, kolaylarımızdan, sevdiklerinden, ahirete ishal edenler ruhlarına, bu cami şerifin banisi, Şeyh-i İslam, İsmail Efendi Hazretleri'nin ve diğer Şeyh-i İslam'ların vesairına, bir cümle ehli hayrın ervahine. Hatmi şerifleri ve diğer okunanları okuyanlar, Kimlerin ruhuna hediye etmek niyetiyle okunan ruhlarla kâf ve ehli iman ervahine ala kadri meratim hediyedik vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini korunur makamı. Bizlerden hallerle hallendik daha zar asan ölüm. Hüsnü hatime ile içine kavuk eyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Korktuklarımızdan emin olduklarına hayır eyle. Cemi müşkülatımızı halle asan eyle. Sevdiğin işlerde ve yollarda bizden muvaffak eyle. Sevmediğin ve razı olmadığın işlerden cülak eyle. Ramazan-ı Şerif'in feyiz ve Kur'an-ı Kerim'in feyiz ve bereketine cümlemizin nail eyle. Amin. Analarımızı, babalarımızı affedip bizden razı eyle. Din cümle ehl hukuku bizden razı eyle. Evlad ahvadımızı hayırlı eyle. Dini bir İslam'a hadim eyle. Amin. talebe ulema keskin zekalardan ihsan eyle. Amin. Kazandıkları ilmin nail eyle. Amin. Afiye ihsan eyle. Amin. İslam ve ehlini aziz, mensur. Amin. Bir cümle hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Neylerimize, deva borçlarımıza ilerler, edalar Uzaktan yakından gelen cemaatimizin bir cümle hayır isteklerimizi ihsan eyle. Amin. Şerlerden cümlemizi koru. Amin. Hasreten arzu hali bulunan kacilen şifalar ihsan eyle. Amin. اللهم إنا نسألك فنعوذ بك من شر ما سعد من نبيك ما صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك إيمان هذا الكفر اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وإلى شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن شاهدنا وإلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين الفاتحة şart niyetiyle iki rekat namaz kılıyoruz. Yalnız yollarda namazı kılmayalım, sağlıyoruz. Allah kabul etsin.